am el revigio ne trafas nur la animon. En amigio povas esti uno el la plei sublimai travivajoi. Pritio demandu la poetoina. Se ti povas esti anca dangera afero pro la risco de am el revigio. Anca pritio demandu la poeton, Se ti foie demandu ancau la medicinistoin. Num la lasta iaroi, medicinistoi profunde studas la consequenzoin de am el revigio en la fisica corpo. Gi ne damagias nur la animon, sed ancau la corpon. De longa tempo oni conas la sindromon de rompita coro, nome cor malsanon al nomatan cardiomiopatio de Takotsubo. Pro forta sento, exemple pro morto de familiano au rompo de am homo exentas brustan doloron, svenon, fortan corbatadon, mis spiraton. Gin causas hormonoi de stresso, quiui influas en la sango circulado en la coro. Ne nur tio. Usonei esploristoi rimarcis che solezzo influas la manieron ciel genoi funccias. Gi estas vere toxa situatio. Perdo de amrelato povas esti draste damagia alla sentoi, sed ancao alla corpa sano. Celoi modifigas cae ecaperas reagoi similai al inflamoi. En tiai ocasoi la corpo reagas quasi au travivus for la cae dangeron. Productigas chemiai substansoi por defendi la organismon contra attacoi el la medio. Solece homoi pli ofte riscas relate al demenso, cor vasculei malsanoi cae aliei cronicae malsanoi. Examenoi de la cerbo de homoi trapassantai amel revigion montras che ilia doloro esprimigas en cerbai locoi tre proximai al tiui de fisica doloro. La brusta doloro estas exemplo de tio. Dec quin procento el tiui homoi ne resanigas post tia terura criso. La granda instruo de tiui scienziai esploroi tamen estas che tiu spezzo de sufero ne estas ia senelira condamno. Ancao existas natura voio al restarigio. La elireio estas evidenta. Conectigio cun aliei homoi, cun la naturo, cun la mondo. Crome, oni devas longe mediti pri tio, kion oni povas lerni post perdo de am rilato. Eleganta kaj humana remedo estas klopodi helpi alia in homoin kiui same au simile suferas. Alivorte, oni ciam povas doni alian malsaman signifon al sia vivo. Jen la giusta schlossilo. Pritio oni ne consultu poetoin, sed sian propran coron.